A to je hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Al imanu bid'un وستون wal والحياء شعبة من الإيمان Iman se sastoji od 60 i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana. Da vidimo ovaj hadis. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre je jedna od najinteresantnijih ličnosti u historiji Islama. Oko njega koplja mi šiti i suniti. Prenio je daleko najviše hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alejhi a bio je relativno kratko u njegovom društvu od bitke na Hajberu do smrti poslanika sallallahu alaihi a Hajber je bio koje godine? šeste godine po Hidžri znači bio je s poslanikom tri i nešto godine ali bio je znači od ashaba koji su najviše prenijeli hadis. Nije ni Ensarija, nije ni Muhađir nego iz plemena Deus. Nije ni iz Mekke, ni iz Medine. Spada u ashabu to je pregrađeni dio džamije poslanikove u Medini koja je bila namijenjena za ashabe koji su došli iz daleka i nisu imali nikoga u Medini. I tu su bili, ljudi su im donosili hranu, ljudi su im donosili to i tu su učili o islamu i živjeli kako je koji ovaj, obskrbljivo se i li, To su bili ashabu Sofe. Ebu Horeire je bio jedan od njih. Oko njegovog imena postoji toliko ogromna rasprava da se ulema razliša na 30 mišljenja kako se on zove. Imam Nevevi kaže da najvjerovatnije da se zove Abdurrahman ibn Sahar a Ebu Hureyre mu je nadimak. Hm. Učenjaci spominju da je prenio 5374 hadisa. 5374 hadisa. A u Buharijevom sahihu ima 446. Imam Buhari i njegovih hadisa je zabilježio koliko? 446. I ovo je njegov prvi hadis u ovom sahihu. Dobro. Dijelovi imana. Znači, ovdje poslanik sallallahu alaihi ve selleme poredi iman sa jednim stablom. Ogromno stablo i ima svoje grane. Te grane, to su ti dijelovi, dobra dijela koja sačinjavaju iman. U ovom hadisu spominje se 60 i nekoliko. U drugim hadisima, u drugim predajama spominje se 70 i nekoliko. U muslimovom sahihu konkretno spominje se 70 i nekoliko dijelova su to učenjaci spojili? Ako jedan, oba, oba hadisa vjerodostojna, jedan u Buhari, jedan u Muslim, Jedan kaže 60 i nekoliko, drugi kaže 70 i nekoliko. Kako spojiti ta dva hadisa? Spojili su na dva načina. Prvi način kažu da nije cilj broj. Isto ko kad mi kažemo recimo nazovemo nekog 5-6 puta, kada ba zvao sam te 100 puta. Šta znači 100 puta? Nije tačno 100, očin kaže puno sam te zvao. E tako i ovdje, kad poslanik se nam kaže 60 i nekoliko dijelova, pa drugom prilikom rekao je 70 i nekoliko dijelova, nije želio precizirati. Želio je da kaže da ima mnogo dijelova čiji se broj čak i ne zna. je li tako? Drugi način kako su spojili ove hadise jest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom 60 i nekoliko, a onda kako je objava dolazila propisi propisivani, došlo je do 70 i nekoliko. I da je zadnji broj mjerodavan. Razumijete me to? Nisu svi propisi došli odjednom. Tako da ni svi ogranci imana nisu bili propisani odjednom. I tako da zadnja cifra je ta koja je mjerodavna. U svakom slučaju, da li se negdje u hadisima navode tih 70 i nekoliko dijelova imana ili 60 i nekoliko? Ne navode se nigdje posebno da se spominju. Međutim, Ulema je pokušala ići hadom da dođe do tih dijelova imana. I prvi od učenjaka koji je to uradio, za koji se zna i najstariji, bio je Ibn Hibban. Poznati ali i muhadis svoju veliku zbirku hadisa. Kaže Ibn Hajar, njegov način je najbolji način. A na koji način je on to radio? Prelisto je Kur'an cijeli i sve što je nazvano u Kur'anu dobrim dijelom stavio na jednu stranu. Zatim hadise koji su poznati, hadijske zbirke. oni su naravno bili enciklopedije, i ti učenici učenjaci prije, znali su po 100.000 hadisa, po 200.000, po 300.000. I sve što je nazvano u hadisima da je pohvalno, da je dobro dijelo stavio, zatim je spojio to dvoje, ajete i hadise. I onda ono što se ponavlja izbacio i došlo je da ih ima 77 dijelova. Nakon toga, nakon njega došao je imam El Bejheki koji je naveo tih 77 dijelova isto tako i on njima je pisao svaki dio spomenuo ajete, hadise sa lancima prenosilaca i <laughs> došlo jedno veliko, ogromno dijelo koje je oštampano danas ima oko 30 tomova u svim tim dijelovima imana. Ali onda je došao imam El koji je živio u 7. vijeku hijđarskom, koji je došao vidio to jedno veliko, ogromno blago od tih dijelova imana i primijetio je da ljudi teško to mogu koristiti, mogu učenjaci koji dođu, ovaj, tome su posvećeni, da se koriste tim i onda je uzeo je djelo i napravio sažetak na sljedeći način. Spomenuo je samo ogranak imana u vidu naslova i onda je spomenuo ajet i hadis kao dokaz. Ništa više. Po jedan ajet i po jedan hadis dokaz da je to ogranak imana. I došla je to jedna ovako knjigica, ovako mala i ja ću vam ako bude pokloniti tu knjigicu ovdje prevedenu na bosanski. Znači svi dijelovi imana 77 koje su sažete od knjige imama Haki za svaki ima ajeti hadis i izvor gdje se nalazi ajeti i hadis. Dalje, zašto je ovdje u hadisu poslanik sallallahu rekao wal haya'u u min iman. A i stid je dio imana. Što se stid ističe između svih ostalih 60 i nekoliko dijelova imana. Učenjaci navode dva razloga. Prvi razlog je taj što je stid osobina koja čovjeka podstiče da upotpuni i druge dijelove imana. I da ga spriječi da radi neke grijehe koje bi naštetile tim dijelovima imana. A druga stvar je zato što stida postoji dvije vrste. Prirodni stid koji postoji u svakom čovjeku, u svakom stvorenju. I ipak, recimo, makoliko čovjek bio i grešnik i nevjernik, ne možeš ga vidjeti da bez odjeće hoda Zašto? Zato što ima u njemu priroda ta nekakav stid koji je urođen u čovjeku. Allah tako stvorio. I to se ne računa da je dio imana, to je prirodno u tebi ali ima stid koji je stečeni stid koji dolazi zbog vjerovanja, zbog imana. Ja često navodim recimo primjer. Čovjek nekada dok nije bio u vjeri, ne znam nija šta, ode nekada na javna kupališta i kupa se u onim gačicama, ne znam nija šta. Čim uđe u vjeru i pojača se ima, ne bi to uradio ni za kakve pare. Stid ga. Pa čak i ako radi, recimo, ljudi, ima, ljudi koji sad sjede na ulici i piju alkohol, mm, ne znam, ljube se na pol puta. Čovjek koji ima vjere u sebi možda radi neke te grijehe, A nema snage, stid da to radi javno. Znači, to je stid koji se šta dolazi sa imanom i zato se nam kaže i stid je dio imana. Hm. To je što se tiče ovog hadisa i osnovne poruke ovog hadisa. Ostaje da u muslimovom dodatku, u dodatku imana muslima, stoji da je najuzvišeniji dio imana la ilaha illallah, a najmanji je ukloniti smetnju s puta. Taj dodatak nas uči da nisu svi dijelovi imana jednaki i da nisu svi jednako tretirani, da postoji gradacija i da su imanski i islamski šarti najvažniji dijelovi, a onda dolazi ovo sve ostalo. Je li to u redu? U ovom gradu nemir vlada,